Destijds het die Heere vir my gesê, kap vir jou twee platklippes soos die vorigis en klim die berg uit na my toe. Maak ook een ark vanuit. Ik zal op die klippe die geboeie skryf wat op die vorigis was wat jy stikkend gegooi het. Dan moet jy die twee platklippe in die ark sit. Ik heb die ark van dooring uitgemaak en ik heb twee platklippe soos die vorigis gekap. Toe het ek teen die berg uitgeklim met die twee platklippe in mijn hand. Die Heere het in diezelfde skrif als tevore die tien geboeien geskryf wat hij op die berg, die dag toe die volk bij mekaar gekomen het, uit die vier uit vir julle gegee het. Daarna het hy die twee platklippe voor mij gegee. Toe het ek van die berg afgekomen en soos die Heere my beveel het, het ek die platklippe in die ark gezet wat ik gemaakt het. Hulle is nog daar, die Israëlieten het weggetrek van die putte van Bene Jaokan af na Moosrood toe. Daar is Aaron oorlede, en daar is hij begraven. Sy sien Eleazar het toe in sy plek priester geword. Vandaar af het hulle na Golgot gat toegetrek en vandaar af na Loodbota toe, een waterrijke gebied. Destijds het die Heere die lewe stam afgesonder om die verbondsark van die Heere te dra, om in sy teenwoordigheid dienst te doen en sy dienaars te wees, en om die volk in die naam van die Heere te zien. En zo so is dit vandaag nog. Daarom het die leviete nie eie grondgebied tussen hulle volksgenote gekry nie, want levie ontvang van wat die Heere self toekom, soos die Heere jou God om beloof het. Mooses het verder gesê, soos die eerste keer het ek veertig dae en nachten op die berg geblei. Ook hierdie keer het die Heere na my geluister. Hij wil je niet meer uitreen nie. Toe het hy vir my gesê, jy moet die volk laat wegtrek en hulle lei so dat hulle die land kan binnengaan en in besit neem dit is die land wat ik met de eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee. En nou, Israël, die Heere jou God vra net dat jy om moet eer, sy wil moet gehoorzaam, om moet lief hee en dien met hart en ziel. Gehoorzaam die geboeien en voorschriften wat die Heere jou vandag dier my gee. Dit zal tot jou voordeel wees, die hemel, zelfs die hoogste hemel, behoort aan die Heere jou God, ook die aarde en alles daarop. En toch het sy liefde net aan een voorvaders betoon en vir julle, hulle nageslag, uit al die volken uitgekies. Dit is nou nog so, waar jou aan hom en nie hardkoppig wees nie, die Heere jou God, hij alleen is God, die Heere, die Groot God, die Machtige, wat wonderdade doen, wat voor niemand partijdig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Hy laat recht geskiet aan die weeskind en die weduwee, hy het die vreemdeling lief en geef vir hom kos en kleren. Je moet ook die vreemdelingen lief hee, want jy was zelf een vreemdeling in Egypte. Je moet die Heere jou God eer, om dien in aanhang, en wanneer jy je eet aflee, moet jy dit in sy naam doen. Je moet om prijs, want hij is een God en hij het al die machtige wonderdade wat jy met jou eie oor gesien het, vir jou gedoen. Toe jou voorvaders Egypte toe is, was hulle net 70, maar nou het die Heere jou God jou so baie gemaakt soos die sterren in die lucht.